ad lavaret. Dle rabe an pesket. Dle rabe an rinkinet. Tom tle En o staleri tle bean. Dle ke be an dies. Dle ke be an poner. Dle o rekad non. Dle Dle o rekad Hon ez dle kebe an pel? Reze dle an kebe an pel?